por la cerbo legado kai parolado estas sama. Ce legado la oculoi e movigjas la stupe super la testo. La etai movoi sequas prescau la saman ritmon la kiu la parolata lingvo estas prilaborata. Raportas esploristoi. Supposeble la cerbo funccias la uili kiel spezzo de tacto donanto por la prilabora rapidezzo. Ce parolado cae auscultado, la homa cerbo prilaboras au productas la informoin lau certa tacto. En ciu lingvo perceptas auscultanto proximume unu inform unuon, kiel exemple silabon, en ducent millisecundoi, scribas linguistoi de la Universitato de Vieno en faca periodaggio. Proximume same longe, la oculoi deleganto restas ce texto posizio, ciam ili glitas super la texton. Almenau tio validas por litera scrib sistemoi, kiel la germana ce signai scripsistemoi, kiel exemple la Cina, tio dauras iomete pli longe, nome ducent quindec millisecundoin. Versaine la lego rapidezzo ne estas hazardo, scribas la esploristoi. Tion supposigas leg experimentoi, kiwi estis plenumatai, ce la universitatoi de Frankfurto, cae de Salzburg, cae ancau cite mai studagioi en dec quar diversae lingvoi. Cela experimentoi estis registritae per camarao la movoi de oculoi, unue de quindec german lingvae legantoi, pli poste tiam ancau de legantoi, cun alia gepatra lingvo. La focusigio ce legado ocasas laula esploristoi per saltetoi. Tiel eblas mesuri, quiom longe oculo restas sur unu vorto. Ni rigardis la ritmetson en la saltetoi, diras esploristo en vieno. Vere montrigis, che la oculoi movigis proximume laula sama frequenzo, en quiu la cerbo prilaboras la unuoin de lingvo. Ancau la eltrovoi de la internaziae studagioi atingis suffice similan resulton. Etai differenzoi montrigis, kiel supposite, nur ce aliae systemoi. Tie ja casigas plida informo en unuopa signo. En tutte, la resultoi pledas por tio, che la scribita cae parolata lingvo estas prilaboratae tre simile. La cerbo estas, por tiel diri, la tacto donanto por la oculo. Per iom da exerzo, oni tamen povas liberigi de tio, iomete. Tion montris pluae experimentoi, ce ciui spertai mult legantoi estis comparatai cun mal pli bonai legantoi au cun personoi ciui ne legis en sia gepatra lingvo. Ce la test personoi cun exerza sperto, la oculoi movigis pli rapide super la texto, olce test personoi sen exerza sperto. Cai nur ce la ci lastai, la frequenzo de parolo cae oculmovoi estis malvaste cunnodita. Do ili legis prescaut tiel, kiel ili parolas, quasau ili mem laut legus per spezzo de interna vocio. Bona leganto, aliflanque, povas escapi la natura tacto, per avanzado de la oculoi en lego directo tiel bona leganto povas laula faculoe percepti pli da texto cae prilabori gin. En tiu anticipa prilaborado cusas laula faculoe la slossilo al pli rapida legado.